دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل تربتي Kaže šehol Islam ibn Taymi rahmetullah alejh, ismijavanje sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom je nevjerstvo. Onaj ko to čini postaje nevjernik nakon što je bio vjernik. one koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali. Allah će ih na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grije. Neka te ne žaloste besjede njihove.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 U svim vremenima i u svim prostorima vjernici, oni koji se pridržavaju vjere su bili smijavani i izrugivani od strane kako Allahu i Đelešanu neprijatelja, tako i od strane neukog puka među muslimanima. I smijavanje s vjerom, s vjernicima, sa vjerskim obilježima postala je svakodnevnica i to je bila pojava kao što sam rekao, u svim vremenima i za vrijeme svakog poslanika. Manje je bolno kada to ismijavanje s vjerom i s vjerskim obilježima dolazi od kršćana i židova, čiji stav prema islamu i muslimanima poznajemo i čiju mržnju uviđamo svakodnevno. Za njih Allah Đelešanuhu kaže قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر iz njihovih usta izbija mržnja, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Poznat nam je njihov stav i nije nam toliko bolno kada ismijavanje s vjerom dolazi od kršćana i židova, ali je puno bolnije kada ismijavanje dolazi od onih koji sebe smatraju muslimanima ili od onih koji potiču od muslimana. Veoma je bitno i važno govoriti o ovoj temi Jer ismijavanje s vjerom, draga braćo, automatski čovjeka izvodi izvjere, bez obzira bilo to u šali ili bilo u zbilji. Uglavnom, ismijavanje s vjerom i sa vjernicima, sa vjerskim obilježima dolazi od ljudi koji su ugledni, od političara, od mislilaca, od novinara i ostalih koji imaju neku ulogu u društvu, iako iz druge strane vjernici i vjerska obilježja bivaju ismijani i od neukog puka ili neukog naroda. Danas mediji su postali najbolje oružje u borbi protiv muslimana i danas preko medija muslimani se najviše ismijavaju i izrugivaju. Nekada su se darvinisti ismijavali islamu, islamskoj teoriji i učenju da je Bog stvorio čovjeka i poslije ta teorija pobijena neki se ismijavaju Allahu Đelešanuhu, neudu billah. Neki se ismijavaju Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. pa ćemo čuti mnoge kako prigovaraju da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bio nepismen, da je imao devet žena i tako dalje i tako dalje. I danas imamo razne forme ismijavanja s vjerom. Neki se ismijavaju sa šerijatom i onima koji pozivaju šerijatu, nazivajući fundamentalistima, teroristima i raznoraznim drugim imenima. Neki se konkretno i direktno ismijavaju sa pojedinim šerijatskim propisima ili šerijatskim kaznama, kao što je odmazda, kao što je ocijecanje ruke za kradljica, kao što je bišovanje ili kamenovanje bludnika i žele da društvo u kojem žive postane društvo nemorala, mafije, lopovluka i nesigurnosti. Neki se ismijavaju sa vjernicima sa njihovim obilježjima, neki se ismijavaju sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je nošenje brade, kao što je potkraćivanje pantalona ili odjeće, neki se ismijavaju sa hidžabom, neki se ismijavaju sa namazom i tako dalje i tako dalje, mogli bi dosta nabrajati tih formi ismijavanja. Ono što je bitno, draga braćo, da svaka vrsta ismijavanja, sa vjerom, sa vjernicima i sa vjerskim obilježima predstavlja nevjerstvo ili kufr. I na taj način direktno čovjek izlazi iz vjere bez obzira bilo to u šali ili u zbilji. Niko od ovih draga braća koji se ismijavaju s vjerom nisu svjesni u kakvoj su opasnosti. Nisu svjesni da samo jednom riječu kojom se ismijava s vjerom može izići iz Allahove Đelešanhu vjeri. Nakon rata zbog raznoraznih promjena među bošnjačkim narodom, među muslimanima, zbog pojave nekih novih izgleda, kao što su brade, kao što su nikabi, i tako dalje i tako dalje, nažalost, mnogi su zapadali u tako krupne stvari da su sebi dozvolili i bili odvažni u grijehu da se ismijavaju sa tim vjerskim obilježima i bojati je se za takve kako će Allahu Đelešanu dati džavab ili odgovor na onome svijetu. Ismijavanje s vjerom i s vjernicima i sa vjerskim obilježima je zabranjena stvar bez obzira bilo u šali ili u zbilji. Kaže uzvišeni Allah dželle šanhu a'udhu billahi minash šeitan racim kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzi la ta'tadiru kad kefartum ba'de imanikum. Kaže uzvišeni Allah dželle šanhu da se Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugate, ne ispričavajte se, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Znači ova pojava je, draga braćo, veoma opasna, naročito za one koji pripadaju muslimanima. Jer ako tako, ako sebi dozvole takav, da kažem, luksuz, postoji opasnost da iziđu iz okvira islama. Ismijavanje s vjerom i vjernicima je osobina nevjernika i licemjera munafika. Allah Đelešanu je razotkrio tu grupu u mnogim kuranskim ajetima. Znamo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio jedan od najmilostivijih ljudi i da je često primao opravdanja od ljudi kada bi pogriješili. Međutim, kada je bilo u pitanju smijavanje s vjerom, odnosno s vjernicima, nije prihvatio opravdanje i izvinjenje. A radi se o grupi koji su išli u bitku na tebu sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i koji su se ismijavali sa ashabima i govorili su da su ashabi ljudi koji su sa najvećom požudom za hranom, koji imaju najveće stomake i koji su najveće kukavice kada se susretnu s neprijateljem. I Allah Đelešanuhu povodom tih riječi objavljuje ajetu kome donosi propis i hukm za ovu skupinu. Poslanik sallallahu alaihi sallam kao što sam rekao nije prihvatio njihovo izvinjenje, nego im je proučio božanski propis pa kaže قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Ovi o kojima je riječ u ovim ajetima učestvali su u bitci na Tebuku, kao što sam rekao. Napustili su svoj dom, svoju djecu, svoju porodcu, svoj metak. Išli su tu bitku po najvećoj žedi. Pretrpjeli su veliku glad i žeđ, ali pored toga to im nije koristilo kada je bilo u pitanju smijavanje sa shabama i sa Allahim poslanikom sallallahu alaihi sallam. Ismijavanje s vjerom, ili s nekim vjerskim propisom ili obilježem je direktno ismijavanje sa Allahom, ne'udhu billah, jer ti obilježi, ti propisi su došli od uzvišenog Allaha. I ovo je otvoreno nevjerstvo. Zbog opasnosti ovog čina ili postupka, mnogi islamski učenjaci, odnosno postoji koncenzus, iđma islamske uleme, da ismijavanje sa vjerom ili vjerskim obilježima ili sa vjernicima otvoreno nevjerstvo i zato su tu temu stvrstavali u poglavlje odmetništvu. Kaže Ibn Kudame al-Makdisi, rahmehullah, onaj ko psuje Allaha, postaje nevijenik bez obzira šalio se ili bio ozbiljan. Također ko se ismijava sa Allahom, njegovim ajetima, poslanicima i knjigama. Kaže Nevovi rahmehullah, dela koja povlači nevjerstvo su ona koja su počinjena namjerno i otvoreno ismijavanje s vjerom. Kaže šehol Islam ibn Taymi rahmetullah alaih, ismijavanje sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom je nevjerstvo, onaj ko to čini postaje nevjernik nakon što je bio vjernik. Često se zapitamo, draga braćo, šta su ti motivi koji ljude postiču da se ismijavaju sa vjerom? Da li je to uistinu toliko neznanje ili uistinu iskvarenost ili licemjerstvo? I naravno, mnogi će se upitati zašto se ismijavaju s vjernicima? Zašto se ismijavaju s vjernicima kada znamo da su vjernici na istini? Zašto se ismijavaju sa vjerskim obilježjima? Kada znamo da šta vjerska obilježja od Allaha, odgovor je, draga braćo, da postoje motivi i uzroci koji se kriju u prsima tih ljudi koji se ismijavaju s vjerom i koji su jeli, prouzrokovali to smijavanje. Naravno, prvi uzrok je prezir i duboka mržnja od strane tih ljudi prema ovoj veličanstvenoj i velikoj vjeri, prema ovom svjetlu koje je došlo da obasja svako društvo. Mi znamo da ova vjera stvara iznova život da stvara jedan jedinstven život koji je stran ljudima, koji je nepoznat ljudima. Mi znamo da ova vjera preokreće mjerila i odgaja ljude koji se po svemu odlikuju od drugih, po svojoj ideji, po svom razmišljanju, po svojim osjećajima, po mjerilima i ponašanju. Naravno da džahilijet, džahilijet ili društvo kojem preovladava džahilijet na islamsko ponašanje, naravno da tako društvo neće olahko primiti sve promjene s kojima dolazi vjera i naravno da će se takvo društvo suprostaviti svim tim promjenama, svim sredstvima. Zašto? Zato što se od džahelijeta neće pomiriti da im se promijeni način života, neće se pomiriti da im nestane kafana i piva, neće se pomiriti da im nema javnih kuća, neće se pomiriti da se ne naslađuju sa gledanjem otkrivene žene i razgoličene žene i tako dalje. I nosioci džahilijeta dobro znaju da je ovo dobro i da je istina, ali zbog ogrezlosti u tim grijesima i tom nemoralu ne žele promjenu, žele da društvo ostane onako kako jest, društvo nemorala, društvo lopovluka, nesigurnosti i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى I priješnjim narodima su dolazile objave, dolazila je istina. Međutim, iako su znali da je to istina, nisu je prihvatali, odabirali su da ostanu na svojoj zabludi. Pa kaže uzvišen Allah Đelešanuhu, a Semudu smo na pravi put ukazivali, ali je njima bila draža sljepoća od pravog puta. Znači ovaj prezir od strane nosilaca džahelijeta prema vjeri i vjernicima proizilazi iz njihovog straha za svoj opstanak, za svoje interese, za svoje prohtjeve od tog novog svjetla ili novog načina života. Oni su svjesni znači, da će im vjera eliminisati sve ono što im priuštiva uživanje i razonodu i nemoral i zbog toga se bore na sve moguće načine. Kada je ovo pitanju, isti su oni koji su na vlasti, oni koji su potlačeni, jer svi imaju zajedničke interese u džahilijetu. Mi znamo da mnogi muslimani, obični svijet, zna da mu islam nudi prosperitet i napredak i sigurnost. Ali mnogi će se sutra pobuniti protiv islama i protiv islamske države i protiv uvođenja šerijata, zbog čega? Baš zbog toga što imaju interese, imaju svoje prohtjeve u džahilijetu. Mnogi će se zadovoljiti, iako islam nudi prosperitet na ekonomskom planu, mnogi će se zadovoljiti sa manjim plaćama, ali da može posle radnog vremena popiti pivu, a u islamskoj državi to ne bi mogao. Od onih koji ismijavanje s vjerom i vjernicima koriste kao oružje su i pisci, novinari, umjetnici, vlasnici kafana i barova, prostitutke, jer je njihov posao temeljen na toj haram trgovini, i dolaskom šerijata ili dolaskom islamske države propala bi im ta haram trgovina s kojom se bogate i s kojom obmanjuju druge. I naravno i oni će se pobuniti protiv islama i muslimana i ismijavat će se i pridružit će se onima koji se ismijavaju sa vjerom. Drugi motiv ismijavanja s vjerom i vjernicima jeste praznina u vremenu i težnja za ismijavanjem drugih. Čovjek kada izgubi uzvišeni cilj, kada ne zna uzvišeni cilja, to je da bude pokoren, da robuje uzvišenom Allahu dželle Đelešanuhu, onda tu prazninu koju osjeća u sebi mora nečim popuniti. A naravno, prvi koji mu nudi popunjavanje te praznine jeste iblis ili šejtan sa raznoraznim svojim programima i idejama. I mnogi ljudi sa bolesnim srcima uživaju da se ismijavaju s drugima i ako nađu povoda da to budu vjernici, veoma vješto i veoma rado to iskoriste O tome kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu upozoravajući na tu opasnost pa kaže teško onome ko priča i laže da bi ljude nasmijavao teško njemu teško njemu hadis bilježi Ahmed Tirmizija i Abu Treći razlog ili motiv ismijavanja s vjerom i vjernicima jeste oholost i zadivljeno samim sobom. A gledanje na druge je uz omalovožavanje i pocijenjivanje. Onaj ko se smijava drugome vidi sebe da je on bolji, a druge gleda manjkavim i slabim. Da ne pocijenjuje druge, ne bi se ismijavao sa njima. I naravno, opet, takvi ako nađu shodno da ismijavaju vjeru i vjernike, jer su druge iskoristili, veoma rado to rade i veoma rado to čine. Takva je bila osobina i faraona, kako se spominje u Kur'anu, kaže uzvišeni Allah je Đelešanuhu, Am ana hajrum min hada alladhi huwa mahin wala yakadu yabin. Azan nisam bolji od ovoga bjednika koji jedva umije da govori. Faraon, taj silnik koji je za sebe rekao da je Bog, za Musa a.s. kada je da je bjednik. I smijava mu se, jer je Musa a.s. imao mahanu što je mucao. I vidimo da je to osobina oholi i oni koji vide sebe iznad drugih. Četvrti motiv je sve poslijeđenje neprijatelja ove vjere Zapada i Amerike.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 Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli čarobnjak je ili je lud. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji u zlu svaku granicu prelaze. Tako i danas mnogi zadivljeni sa zapadom, koji ga slijepo slijede punim ustima i na sav glas ponavljaju riječi smijavanja sa vjerom, sa islamom i sa vjernicima. Pa zato danas vidjet ćemo da su najglasniji, kada u pitanju borba protiv nekakvog terorizma, najglasniji muslimani i muslimanske vođe, pa ćemo vidjeti na ulicama i ovog grada raznorazne plakate na kojima piše, jeli, mi nismo za teroriste, jeste li vi? To je primjer ovoga o čemu sada govorimo. Pa ćemo naći da se oni koji sprovode vjeru, na kojima se primijete obilježe islama, da se nazivaju raznoraznim menima talibani, fundamentalisti, teroristi i tako dalje. Peti razlog ili motiv jeste ljubav prema imetku i njegovom gomilanju. Ovo je posebno prisutno i očljivo kod bogatih ljudi, kod glumaca, kod scenskih umjetnika koji se radi novca uglavnom ismijavaju sa muslimanima sa islamskim obilježima. Zato ćemo naći raznorazne predstave u pozorištima jer nećemo naći da se ismijavaju sa kršćanskim obilježima, tradicijom i običajima, nego ćemo naći da se ismijavaju sa muslimanskim običajima, kao što je primjer Hasana Ginice, kao što je primjer Nadre Alista, i ove poznate scene po zastavu Muhammeda i tako dalje i tako dalje sve to je li ovaj planirano radi mržnje i radi neprijateljstva prema ovoj vjeri. U emisiji Dileme imali smo isto jedan primjer kako se muslimani povede za zapadom. Kada se govorilo o ženi, o pravima žene, jedna od prisutnih je upitana da li tradicija utiče na neobrazovanje žene ili obrazovanje žene, misleći kako muslimani, kako su nekada zabranjivali muslimankama i svojim jeli čerkama da idu u škole da se školuju. Naravno islam postiče na znanje, draga braćo. Islam postiče na znanje, ali cilj u islamu ne opravdava sredstvo. Ako će ti čerka postati kurva ili ako će završiti sa abortusom, bolje da ostane kod kuće nego da se školuje u takvim školama. Ovo ne znači da muslimani zabranjuju školovanje, da tome ne pozivaju, ali se za školovanje muslimanke trebaju obezbijeti uslovi i sredstva pošto je ismijavanje s vjerom i vjernicima velika i krupna stvar, Allah Želešanuhu je za takve pripremio kaznu još na ovome svijetu, a bolna patnja i čeka na onome svijetu. Primjer kazne na ovome svijetu su narodi kojima su dolazili prijašnji poslanici kao što je Nuhov narod, Lutov narod, koji su zbog svog ismijavanja s poslanikom i s vjerom bili još kažnji na, na ovome svijetu. A kada je pitanju kazna na onome svijetu, ona će biti još bolnija, još gora.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 Kad su neki robovi moji govorili, gospodaru naš mi vjerujemo, zato nam oprosti, smiluj nam se, jer ti si najmilostiviji, vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na mene zaboravili i uvijek ste ih ismijavali. Nisam ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su doista postigli ono što su željeli. Kaže uzvišen Allah Đelešanuhu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će ih na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grije. Nakon svega ovoga, draga braćo, nakon činjenice da se i dan danas muslimani i muslimanska obilježa ismijavaju, postavlja se pitanje kako se postaviti u takvoj situaciji. Niko koji god izabrao put istine nije pošteđen i smijavanja. I poslanici kao najodabraniji Allahovi robovi. Zato trebamo shvatiti to, imati na umu da bi mogli podnositi raznorazne provokacije i smijavanja zbog toga što smo vjenici i što su muslimani. Prvo, treba da budemo strpljivi na putu, na Allahovom putu, jer bez strpljivosti nećemo postići nikakve rezultate s obzirom da smo u nezavidnom potlačenom položaju, ovo je period kada muslimani treba da se buraju i da trpe dok ne postanu jači i snažniji. Kaže uzvišen Allah Đelešanuhu, fasbir innal aqibete lil mutaqin. Kaže, zato budi strpljiv jer ishod pripada bogobojaznima. Neminovno je da se vjernici ostane na Allaha Đelešanuhu i da se okane i da ostave vrijeđanja onih koji su dozvolili sebi taj luksus. Dalje kaže uzvišen Allah Đelešanuhu, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ ذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا I ne slušaj nevjernike i licemjere i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik. Drugo, trebamo se ugledati na one koji su bili bolji od nas, na poslanike, vjerovjetnike, koji su od svojih naroda trpjeli raznorazna ismijavanja i izrugivanja, ali šta su činili i kako su postupali, bili su strpljivi, jer su znali da je to put, da je to priroda puta i da će konačna pobjeda pripasti muslimanima i istini. Nisu odustajali od svojih principa i onoga čemu su pozivali. Zato imamo primjer Luta, ali selam, Nuha i Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. I njima je bilo teško kada su bili smijavani. I to je bilo bolno za njihovu dušu. Kako se navodi, jeli, da je poslanik za alaihi doživljavao raznorazna iskušenja i smijavanja od Kureševića i to mu je bilo veoma teško. I Allah Đelešanu u povodom toga objavljuje ajet u kome kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون poslanicima su se i prije tebe rugali pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali Treće, svi vjernici, a naročito misionari daje, uvijek trebao imati na umu riječi uzvišenog wala yahzunka يَحْزُنْكَ innal izzata lillahi jami'a huwa as-samiul alim. Neka te ne i besjede njihove. U istinu sva moć pripada Allahu, on sve čuje i sve vidi. Vjernik je uvijek častan i dostojanstven. Ne žaloste i smijavanja i kritike drugih, jer zna da je na istini i zna da ima Allahu podršku I to ne utiče da posustaje i da ostavlja islamske propise, nego mu to daje još više snage i ubiđenje da je na istini. Isto Allah Đelešanuhu naređuje vjernicima kada se ljudi sa njima ismijavaju da budu ustrajni i da javno pozivaju istini, pa kaže uzvišen Allah Đelešanuhu obraćajući Muhammedu sallallahu alaihi sallam Fasda bima tu'mar wa aridanil mušrikin inna kefejna kel mustahzi'in ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje i kloni se mnogobožaca, mi smo ti dovoljni protiv oni koji ti se rugaju. Molim Allaha Đelšanuhu da uputi one koji se ismijavaju sa vjerom i sa vjerskim propisima, a da nama podari sabora, strpljivosti i ustrajnosti da ustrajemo na putu ove vjere. Molim Allaha Đelšanu da pomogne sve muslimane, da pomogne sve muđahide u svim dijelovima svijeta.